Want kijk, die Jere Jere van die leerskare zal uit Jerusalem en uit Jeda wegneem die ste en die steen, elke ste van brood en elke ste van water, die held en die krijgsman, die rechter en die profeet en die worser en die oudste, die overste oor vijftig en die aanzienlijke en die raadsman en die knap ambachtsman en die ervaren besweerder. En ek sal seens hulle voorste maak, en moedswillige sal oor hulle heers. En die mensen sal mekaar verdruk, man ten man, en die een ten die ander, die sien zal die grijs word, die verachtelijke zal de achtbare storm loop. As een man sy broer aangryp in die huis van zijn vader en sê, jy het een kleed, jy moet overste oor ons wees, en laat die ingestorte pijnloop onder jou toesig wees, dan zal hij in die dag uitroep en sê, ek kan geen geneesheer wees nie, en in mijn huis is geen brood en geen kleed nie, maak my nie overste van die volken nie want Jerusalem het gestruikel, en Jeda het geval, van hulle tong en hulle dade is teen die Heere om sy oe, vol heerlijkheid, te trotseer. Die uitdrukking van hulle gezicht getuig teen hulle, en al sonde maak hulle bekend, soos Sodom, sonder om iets weg te steek. Wee oor hulle siel, want hulle doen al self kwaad aan, sê van die rechtvaardige dat dit met om goed zal gaan, van die vrug van al handelingen zal hulle eet. Weer die goddeloose, met hom gaan dit sleg, want wat sy handen gewerk het, sal hom ongedoen word. Die drijvers van mijn volk is kinders, en vrouwen heers oor hulle. O my volk, jou leiers is verleiers, en die weg wat jou pad moes wees, het hulle tot het dwaal weggemaak. Die Heere staan daar om een rechtsstrijd te voeren, hij tree op om die volke te vonnis. Die Heere gaan naar die gereg met die oudstes en die voorste van zijn volk. Ja, Jelle het die wingerd afgewei, wat aan die arm man ontroof is, is in jelle huise. Wat is dit met jelle dat jelle my volk vertrap en die elendiges mishandel? Spreek die Heere Heere van die leerskare. Verder het die Heere gesê, omdat die dochters van Sion trots is en loop met uitgerekte nek en met die hoë lok, wegstap met trippelgang en hulle voetringe laat rinkel, daarom sal die Heere die skedel van die dochters van Sion skurf maak en die Heere sal hulle skaamte ontbloot. In die dag zal die Heere wegneem die sieraad van die voetringe en die sonnekies en die maantjies, die oorversiersels en die armbande en die sluiers, die hoeversiersels en die voetkettingkies en die pronkgordels en die reekflessies en die tovermiddels, die vingeringe en die neusringe, die feestkleren en die mantelkies en die tjalies en die handsakkies, die handspilkies en die hende en die tulbande en die wye mantels, dan zal daar in plaas van balsemgeer my feit wees, en in plaas van een gordel een tel, en in plaas van gevlechte haarkaalheid, en in plaas van een pronkgewaad een rouwkleed, brandmerk in plaas van skoonheid. Jou manne, o Sion, sal dier die swaard val in jou helde in die oorlog. In sy poorte zal klaag en treer, en hij zal uitgeskut op die aarde sit.